Вашлей Игнатьев. Печек агышсен таши. Унын уменче шене тенче ужылны. Музыка тенчи. Унын шаринче шене туем журалны. Музыка туеме. Вал шамрыха ширим бише жулда шеш. Хамар кушесем тунсахларах пахашы яланақ яланах лып кышт именчікле тытнинче, шин кымылне тюрек шемшедеген, она хой ене турдаган барттан бай пурри палырсадырать. Сын битне пықсан, көшамрық шын нехшан да шымылтайла шуқышлама пулдарайманныне тюрех туядын. Унба эпі пәлдір баллашнычы. Экзамен тыдаган пүлім алаги уменже эпір таваттандыратымыр. Шалда рояль сас илденет, профессорзем пире нюмен кене хира жана Эбир хамырын черечі десек сегдет бір. архада юлдаш, ыйтрремепе унран шабынжух, Ташта курнă есір мана эсирмана пашырданпах, ашта курны хыжан, çавна вара не епледе аза илеймес Шубашкардан Шубашкартан чабаш республикин республикинчен хойде мана тингерзе пăхре хайхискер. Шак вăхытра пилимрен хирача тухрде профессорсем патне манпахаль калашнă юлдаш кече. Бір секете яхын пульчче валунда. она ына хыта бұлас. пулас. Юлашкинчен шамрықшын каялла тухре. Ну менле, чупса быдымыре бир пурде ун батне. Аван деріш. Эбир унба пәрр классах лекрреммерр. Шыршыве пехпалла пурде хисеплеген профессор батинче бірендемір. Бұл бұр чун хавалны хурса ішлері, музыка унын пурнышы жы. Те хой әшіне ытлада юратныран, те унбагына дамар, пәлместеп, анжақ шақ студент мана кунран кун ытларақ кымалагайса Малданхи күнзен жех манын ұна хамын шибық юлдаш табас келжі. Халя эпирағы ұйралми туссем. Иртне вырзарник бұнын ба консерваторири пір класа икіншеш тұрса юлдымыр. Бұл шаплагалары. Паян манпышра шәне кебесем жүрәлчеш. Ундан рояль умнеларчы де түрех Чайковскин пәчік ағышсен ташшине калама бұшлары. Эбі она самантрақ чардым. Идле хатусым, мінле елавылсанын, эс рояль умнеларсан, час-часақ малдан пәчік ағышсен ташшине ебірт каласа иледен. Мін пүрніне шемшетме пулыша санне? Юлдашым эпі шаплақ итнінже темле хорамалла ябала курныбек ман жіне тәрінзе бұқса илчі. Унын сыны сазардық ұлшын неде әбі абанақ сесірім. Бұл ним калама аптырары болас. Мін нимде чәнмесін дады. әбі азырханса. Бұл манчине пықмасыр, рояль умне шабрынсалар жіде, калле қойан юратны кеббіне, пәчік ағышсен ташчине калама бұшлары. Унан кушесем хал чирле чухнехи майлах, ялгышса, шунса тачыш. Малдан шуралса кайнă пиче çине те хĕрлетес тухре. Пилімре юлмарепек, она пір асты Чайковский, хойен мен бұр тулдар садычы. Шабақта эбе лайық білдім. Ман юлдаш, тересіпе пәчік ағышсен ташшыне каламасть. Бұл пачақта урық кеве вылядь. Шәккеве халлихени гамада паллымар. Бұл шамрык шин чаринче шеш яныра садырад. Эбе янашман екен. Бұл кеве онын юрадыве, онын пурныше пулны. Шакун, он чарин варидапи, он кымыл туемен таса шамрықлахе маншын пушшехте ущынрақ балыржы. Көжеште мар. Шаккаш эбе малданхи юратун хавачы, вăл хыварнă йрен тарынлыхе мӹнле пулнине тадах та анлырах ынланса илдем. Вăл мана агымменн каласа пачы. Пилік каялла, июль пышламышынче эбир атте, пиче, эпе бармана тухса кайрымыр. Пиче авланны чэнде, уйрылса тухма шутларе, шуртлартмалла. Хирди әшсен бұшланычен атте вара пүртлех прене касса қадырлестері. Хуравай вырмане пірден ытлайын мар. Каша шитсе выртмалла тұқныс керзем, онда әбір хевел ана сумен пырза кетемір. Пір тарын жырма ашса, вырман хуралшын шур жыпатне шитсе чарындымыр. Уже илемлі музыка яныраса тухайтада, сарлага жүрімне тул еннеле туза, пір аржынларны Бұл урабасасыне илсе, пирінде не шаврынса А, Елизар, хавасын кышкырчы бұл. Салам, салам, чимха тұқта, әбі хамақ тұқам. Варман хуралжи шавындах чүреже уменшен жухальчы, пызы хапха ужылса да кайры. Адя-адя, кәрдір лажара, хыпаланса варман хуралжи, ундан бире алы барса Малдан аттене, унхышын пичене, юлашкинжен мана. Куда ниха? Үтревіл манчине кытарса. Манын, бұдалы хенде. Эй, япла сан авландармаллисем тадақта бүріккенха. Күшке келі келхуши. Тебір жыл каллех пірене касма келмелле. Тебір ахмар бұлхата. Малдан институт бідерес булад. Кайран бара, ерібен, авландарасы шинченде шутлама бұлі. Институтра врене Манасына сапақса варман хуралжи. Шуха, кыжалчеш вунна бітерчі. Аван, аван, каллех манчине ошшын бахры барман хуралжи, ундан тюрех хыбаланса юкре. Адя, адя, Адя, адя, кірзет варар, тезе выл лава хуех кардишне кірцеячі. Лашана абат барза эбір пюрде демір. Бүлімре таса, тирбейлі, кардун таврашы кунбек булаган марчы. Кунда вара пәрбір интеллигент пұрына дейін, чүречесіне илемлі чендергарны, урайы елдардаса шештірат, сырланы. Сена жүмінже кіленче алықлы игі шкап. Кедесре пызык радиоприёмник кірлесаларад. Пуринчен ытла мана пір ябала интересендерзе парахры. Бұл пианино. Бұрман хуралжи музыка юрада диккен. Пианино бада хыя халатши бара, тәлінзе жуғышлары мебе, анча хам немінде шарламарымға. Вірнажыр, вырнажыр, сәнчі кел хуши пире, хай ебіртлаға ташта кардишне тухса кайры. Варман хуралши манатен шивых юлдашы пулнине эпе кунтай келезумінех білеттім. Пәрі-пәрімбе візім салтакра туслашны. Варжада пірлех шабыш Бұл пирін бада піреге хут кірсе тухне де астывадып хайебі. Аттепе бірде үгертерне сан үкерчк семде Хайвал халеде гимнастеркаба шүрет, атаба, хулын пусавран шілетні галифебе. Шан жүреме ун тачка да сарлага, сайрала бұшланы шүйже шыт вырдадь. Херарымзем паян пурде кайса бітнеға, тері вырман хуралши, сиделішіне пір турилке таварланы кымбаларца. Арым кышт уды шулгаласа жүрестері, лидыба Георгий ташта, те яла тапранны. Ну, ебір гунда хамырақ мінде де бұлзан. Бұрман хуралжи шкафа ұшреде ондан эрек кіленчі тұрсағыларжы. Мәскерес, Иван, эрек кіленшіне құрсағалары атте. Кирлі марчы, темехмар, мар, эбір күш ешіп саяры бір, телебулу яжібе ғына. Бұл черкесіне әрек тұлдарса, кашнин умнех ларца дұхре. Эбі әжесшін марчы, анчақ варман хуралши мана ирексірлесех іштерчі. Мәскер қалышын халішін бұлненде, бұдам шкул пітерне. Хынық манскер, пұшыра часақ тем ине туйрымебі, үтпі де лыстырақ қайныбек бүлчі. Каштақ тезе пүртірен тұқырым. Кардун çурчче пызыкахмар таваткал ушланга варринче вырнашнă. Йри даврақ шүл жылы варман. Ушланкын сылдым енче пӹрене тăрайхесем, буды жаршанезем кубалан задырашы. Вірлі карда тытны пақша шуменче, пәлдерхи уты кабанин юлашки чалыш саларадь. Ундах пәрхерлі әнебе пушмак пыру кавлесе тырашы. Ушлангын шүрчір енче тарын шырма. Хайырлы ширми теші икенюна. Тулда кышт ұжылғаласа жүрені хышын әбі бүрде кедім. Седел хұшынже әнде самаяқ шавлы калашу бұшлан закайны. Кел хұжи кунди вырманди пурныш шинчен каласа парать, а те колхозли эшсем шинчен. хуралши бұршычен комбайнер булны. Анчах бұржығышын көйеше ғайман, бұрмана кене. Халевал, ак тепрер шулдан каллех әлеке эше ғаймалла бөлтесі калашад. Бұржабетні улды жул энде. Мана уше чурече падынчалар аганскерне сазардық варманда мотор сасси илтінебек бүлчен. Каштарзан, кардун умне чынақта мотоцикл кірлеттерзе дұқныне күрдім. Рульне пір вун ачат үтіні, хыжалда вырысла думланна шамыр херларад. Ак, шитреш хайхизем, тере вырман хуралчи, чирече батне вырза. Херачи вылман консерваторире вренетха, бижі курс пәдерженде. Эбетінех анланса илдім, пианинине вырман хуралчин хэрэ хамда білмесіп мәншін, анчақ вал пюрте кересіне пылғанса кетірмебі, ынаман қабыртырақ құрас келчі. Барман хурал шинхере, седел хушинче палламан шинсем ларнинчен ним чухле детеленмере булас, кірзенех бире хавырт кына сунчеде тебір пүліме кірсе гайре. Эбе унын ерас пөбебе кытра шүшнешеш юлма әлгердім. Ну, ялда, үйтірі ашы. Немехте, Илденче шалдан херзасы, ундан вл каллех пилимрен тухрре. Анне килде çуким, ыйтра Пиленчине пăхса илчче. Унын кучесембе манан кучсем ынсыртран кына тел пулсан, эпетемшин именсе кайрын. Хергаллех пюртрен тухрре. Тепр самантранах, Ана епе хулы татки керне уты кабаня чумменнче тракан энесем патенче курдым, бізене вăл кардишнелле хӱдерсе килчче. Амышы таврна шәрәбір ман хурал жинхере, келдепур эшсене де дұсап дерченде. Әніне суре, сысна жүрізене, бәсемпе пәчік ачабе калаша-калаша абат шидерчі, пақшаран суханда касса кечче. Яшкине де пире хое хандар Манумма ытысенчен илемдерех кывак херрилле турилкебе лартны бек туйынчы. Лида, пірле Каларе она куба хытра әшрен таврынма әлгерне амышы. Манши ескілмеш, тередехер пүліме кірсе шухалчы. Абат хыщын артезем пүртре тадах калашсалар жеш, чилай бұғыт шитнеченде, юлашкинчен ате урашинедачы. Ну, мада бұғыт пул, Ышта вырнаштаран бире Иван тере был вырман хурал шишине бұқса. Аслык шинче майбури онда, Маслык шинче, пүртрех выртма булать. Эй, хал выртса вұртсадырын ивара. Терес, аслық шинчеден шармар. Халь гына шене уда тебетсе хабартнычы. Барман хуралчи пәчек білім не Лида, хына сене вырын майлаштар бар хайызунда. Хушрывыл херне. Юрать ати, шалда. Тебір самантран эбир аслык шине хабарса да выртрымыр. Хербире шуре зарзапаны, зарзабаны, жіге удиял алғуны. Ак епле кунда тегелесе, аттебе пиче таса шіне кірсе выртрыште харлаттарма да бұшлареш. Эбі нумай чен күші құпмазыр бұртырым. Лубас шінжі шене уда шаржи сымсана ыррын күдіклары, хускалгаланымай чыштыр-чыштыр тузаванчы. Пашырданпах эбі пуштырынче темскер сырлатны зазы илсе выртырым. Кашта жинче шуры ябаласем ныне асырхарым. Мен хагузем тесе вұртны шырден тұрсалардым да тәттімелле тінгерзе бұқырым. Шуры ябалызем мұнчалашы хизем болны екен, сырладаганны сыпса Леш бешінче чықсем ларзадуғны. Сазардық варманда, инжех темар темлек айық хыттынақ қышқырса ячы, кашта жинче чықсем шардақ сіксе кыдыклетсе илчеш. Эбі вара, атебе пичене варадас мардесе, ерепен атытықындымда чикмектарық шыриандым картиш варрине тұқсатыдым. Варманда шемшеде ошы каштырат. Лапсырка келеткеллі каштеттеме лубас тұррисенже убалензе жүретпек, мен бұр сене хойын темле азамлы келеткебе шубырлаза илнен дуйынат. Шып. Хужыран гына картари энесем канлен мышлатса яраше, тада пиренлаша кымбырт-кымбырт тударса уды шиме бұшлать. Сазардык кардишларрибе шап шуры ябала шамхабе куса иртрде йыбырт шеш шилник алык умне хабарсаларчы. Кушак шури икен, ачашын меуклатса илчче. Эбі вара темшін шавдері хебірдезе хамділін хам кулса илдімде, кешін алыға еребен ұшса, кардун умне дұқсалардым. Лубазайынче, шуна тесембе шап-шап тударса, авдан авыцаячы. Чилайчен шивраймарыме бешавгаш. Азамлы туйынакан тавралық варлинче манын чырем каскас шекленсе, каскас каныш сырдапры. Куйсем кытрашка тараллы вырман шине, ширма херрепе хабараган шуры тетре шине хепірдесе пықрыш. Халхазем вырманды кашни сас шебе хойне майлы илсе, ману каллех юмахри еверлеттенче шуратрыш. Юлашкинчен хевел йене шурала туйса, эпе кешнялыкран малдан хипегех асырханса кетімде аслық шине хыбарса Ый Үйхі жібек хайхи кайык каллех ташта аякра кышкырнине илтірім. Ял енші еді вірнебек туйынче, Тәтірелі, чәлдірде тараган, Осра кетмен шырден варман хурал унын ареме, вәсен херебе үбілі кушымне тухреш. Анжақ самантырақ бірман құралшы де, арымеде, мотоциклба жүреген шамырық ажи де, манумыран пірін тепри, ташта сирілзе кайса шухал жүште, бізен вырынне бірман хуралшин хері хой пөтшен жүш, ешін елчі. Вұл ман бада шевғарны жем шивхара бұшлары, питкуже юмахри пике питкуже бек шудалса илемленсе жүші. Анчах манумма шитсен вăл кыш чеш тăчĕ те сывлăшра хумхан каласа чăтренсе илсе ташта кайса çухальчче. шарт сикрем. Йргелле çывырса кайиченех, телерне майнех, телекпе аташа пышланы иккен. ирхине ирех вырмана тухса кайрымыр. Вырман хуралши хыш йывӹшсене касмаллине пәчек пуртипе карца кыдарса тухре, эбир эше пикендемір. Тәттіміленес чухне Пюртре лампа шутмада, әш тумада майшук вахатра кардуна житремір. Эбе шинче хавхаланса да, шабахытрах қаныш сырланса да отрым, Мен жын хавхаланныне хамда аван біледеп, мен жын қаныш сырланныне білместеп. Пүртре пианино каланы илденже. Анчах эбир кірсен варман хурал кері темшін калама чарынчы. Кайран эбе шивырма вырдичен каштах кенеге буластесе, тепеле сәдел хушине кірселардым. Бұл вара шаванчух ман шумма пырсадычы. Мән буладыр, ыйтры бұл кенеге жіне үбінерек бақса. Сабасымак, Хам пір-пір роман повешмар, сава кенеге булазаларнышын баданны бек бұлдым Лида мері. Бірінме ұшта ғая седірға, кыштырзан ыйтрі бұл. Ха, ман аш жінчен ыйтса біліні бұдам вадамшқұл пәдернене де білет, білдетсе иртрі бұшыра шуғыш. Ял хужалық институтне каяшында темле буладенде. Документсене агрономи факультетне кемешкін ярзападым. Лайық, кирлі профессии, терестуна, ырлары маналиды. Камжын мінлевет, есірава консерваториле бірінедер, Мана каймашкын талантне турбаман. Лиды кулса илже. Э, теммар, теммар, тері бұл, ашыбегех, ун вірінне әзірлайық агроном бұладыр. Уйхир хуши, халыға шағыр жидереген. Ку пирен малданхи калашу пульче. Шивыр маврцан, эпі шавы жава осыра тәбір ход аса илзе выртрымда, туда хамсисмезрех мағыл-мағыл хускалгалама бұшланыне туйрым. Мен бұладыр ыйтат лиді. Сывы семак, деді бебі, сылдавсыра хирелзе. Лиді мест, анжақ күшізем хойын өшшін бұғашы, теммар теммар, ун вырыне лайық агроном бұладыр, тет күш шеш күлза, Шабын жүхне ұн пичі мардызенже игі пудық балырад, күш қаршы езем ачашшын хускалгаласа илеші. Мінлеха шавдаранченех илемле зем бұрдын жәре, мінде илзекене хаку шамрықпеге шак вырман баррине. Тен пӹтемпехтелле ку, сымахран кандурда выл булман булсан, кунда пачах та пулатчы вет. Мана шак шухыша аза сазарды кичем-кичем болса ғайры. Пір кіске самандыға тенже пушшында сиввен көрінса илчі. Чынақта, лиды пулман пулсан, кундағал мінде Эпі бұртна жерден тұрсалардым да, чилайчен теттемелле Шак кашран пушлаза, лиды манба тотажа халашачы. Хой яланах ұжы кымыллыда баслычы. Кашкине эбі печенех пренешіне аттым. Анча хамыр тепле майба яланақ вишен булатымыр. Эбі лида тада лидын шыллі. Бұл шіліне де бір жух варштарма юрадачы. Лежі хойне мын жын еврлерехтыт каламатыра жаганскер, уншын бара шилленечі. Лида ағылдатса кулачы. Эх, есір, егетсем, течевыл, пиренчине бұқса. Шәгі де бір манада мана да Эбі бара унашқал саман ним дума пілмезірларатым, хамахам тарыхатым. Лида те шавна азырғаса, те унба дамар, хашчух сазардық лыпланачы де, манба сазардығақ шүтлеме сыркалашма бұшлачы. Эбі мінлекіне кезім бұланы жінчен, пұрнышра мінбе ұтларақ интереслені жінчен етса білечі бұл. Калагала забаратымға бұл мін ұйтнесіне ебі. Анчақ хамын ұтларақ темле шихын Пірлігінже эбир піренешінче кашіне ұнба иккенже Түбе Тюбе тұрыда квакчы, веде шалдырзем мәлт-мәлт туза елгышачыш, варман тұрринчен уйық уяврибек чаплын шықленнічі. Кардун таврашынчы хыр піренізем, шавишудыба шудыба шемшен шемжен елдырдатса вырдачыш. Лиді ман шуммарақ күшсаларчы. Унын хуле ман шумне каш сәрдензе илчче. Үтпевем тарых тюрехтем сырылдаса шиклен үллен туйрым. Бұл манчине кулсапăхать пек анчах хам пахма хаяймарым. Сынадып сынадып та сире, эсиртемшін пите чемсірішін бек туйынадыр мана, терелиді. Хывыр агроном булашын, анчах калашмастыр. Аставыр, институтран вренсе тухсан халықпа ішлес пулать сирен. Эпе шакна хириш таругах ним чәнме де білмерім. Кыштырсан вара, контамман шапла каласа худым. Мін жинжен калашас сирен бе. Акенде, тем жинженде калашма булат ветха, сымахран кушаксем жинжен. Лида хой сымахенчен хой кулса илчеде, ундан шапла бачы. Пирен хулара пір шамрық сывыш бұр, хал институт ракына бренетха, бұл бараман бажухне яланақ кушаксем жинжен калажат. Эбі куланчи турым, анчах малалла мән калашмалдыне шаплах шутласа тубаймарым. Шук, шабах езір чымсырдерек эдем, тері был шірелі бұқса. Ундан сазардық ман еннелі жаврынчы. Калырха, мән жинжен шухышладыр езір, ұйтры шавындақ хавыртын мін жінжен, бірместіп, нем жінженде шуғышламасы пүлеп. Унбек пулма пулдараймаст. Шин чәнмесір тана жүхне мән шинженде бұлін шуғышладегінде. Перінші вғра пір шара жержі урлы бірлі бішкелесе жүремедідінші. Кардишінче пузадарасы чәреклесе илчі. Кардун уменжен иге ура писемпе урабисембе таргаласа ирсе кайрыш. Шав евішсем міне аса илдереші сазардық үйтірелейді. Хожызем, шарт сікнебек болды мебі, хам тимлесех малалла бұқырым. Авшавы игі дирек, пахчайынне кдартырбыл, эбі пақша бешінче үзеген дирексем жіне бұқырымда ағымен күрдім. Пәрдивіші лутрарах, тепри унчине кугрылзарах үсіне, тұррисен пірлешнебек еқтірашы. Ну, мені аза Хам мен шутланыне шынчы әбі. Анчақ шабындақ темшін иккіленсе именсе кайрым. Пәлмес деп, кесешеш худым бара каллех. Мана візем тебірчух, бір карчықпа стариге аса елдереші. Карчығы тем каланы да, стариге, қылғи үлкмен біргі, пүшне карчығы патнеллеппекне. Пидешілле депеп стариге. Суядын қаласшын чебі анжақ калама бұлдараймарым. Тепір жин мандырында бұлзан, лидына мін каласыне де аванақ туйзадыраттым. Анчақ хам, шав тепір жин вырыненче пулма не епледе пулдараймарым. Юнашар ларнаранба пірремш худ лиды жине пұжашық лесе бұқырым. Бұл халкем шын салғуллы бек туйынса гайры. Шаплақ шав игі тирек леп лепықсаларчы. Иштан келсе үсіне бізем күнда, камлартны Лида, ха хагунда, Илденче шак вахатра кардун енчен. Варман хуралши лида ашы иккен, пүшне чүре черен да пире хой патне чинет. те мана киле юра юрла тарашын. Асын сывланы бек туры лида. Кышт эсен бал манран яланах юрлама идать. ура уражіне тұтым. Лиді да тұрса кебіне аллы сенпе ягат илчі ман манжине піде хавасын бұқса шапла етірі. Мінле композитора ұтларақ юрададыр езір. Эбі кедюш юрра юрададып. Воробьев неі, шавна, кетюш ларайт сарчинче. Эбір пюрте кетемер Юрласа бамалай, атте, тулда камалзырдарақын хаш сывларе бұлінде, кунда камалынақ итрелиді. Кымылдузам чехерем, хына земдяк итлесе бұхасшын, херенге күшіпе лиді жіне кашару итніпек пықре бірман хуралши. Лида пианино патне бүчі. Кеду шинчен юрладып, теревал, ман жіне бұқса, ондан пуган жіне ларчы. Тепір самантран пүлімре илемлі шымыл юры янраса да кайры. Кедюш ларать сыр де, кедюш ларать сыр чинче, хевел жуды айынче, кәдюш калай шахлишне шарандарать юррине. Мана вал юрланине итлесе тăнамай çавдери пызы хаваслық ярза илчче. Юры вəçленсен эпе сисмесрех васкаса да ядым. Тада юрлăрха мәнде пулин лида, тархашын, йывырмар пулсан. Мӹн юрлаши, ыйтрре лида, эпе шаплақ хыбынса ӱкнинчен кулса. Лешне, Антонида юррине юрла, тере ашын. Лиді каллех, малдан кебегех, юрласумен ман жіне бұқса илші, ундан пуган жінче түрлензелар жеде, бір кәске саман ташта айкінелле тенгерсе бұқыры. Черженге пюрнесем, клавишсем чүпса, чупса, салғуллыда ачаш сасысем кыларчыш, пюртре сасардық юры бұшланчы. Не о том скорблю, подруженьки, Я горюю не о том, Что мне жалко доли девичьей, Что оставлю отчий дом. Эбе лидішіне күш илей ми Пичі ұн шабы қытра салғулырақын Күш қаршы есем күш чес а Ачашын хускалгаласа илечіш хама чухне мінне туйнине эбе каласапама пултараймасты. Анчах унын чун чререн шалдан шыран сатуғаған шепіште уші сасы халеде ман асымрақ яныра Малдан хиш шаврыма юрласа бідерзен, бал пірсібік пианино бағалары, ондан каллех юрлама бұшлары. Нас постигла лютая горе, убила черная судьба, были враги у нас — взяли отца сейчас. Пианино умінче таштан бішсе анны ағыш пеге қыларчы был. Тинже шурылса сарылны мығын шешке бек, шамрықта тазачы. Ах, илемле пірнесем клабишсем тұрық мәнле қавыр чубачыш, көшісем епле салғулын бұғачыш. Шавы хатраманын ун умне лензе лензеларас, унын аллызене, пәчек пірнізене бәш сір херзір чуптавас келже. Кагырда чырем, мәндері тытса чармалламар табат чытата. Епетегех кунда чатсадыма марым. Мана жак сынзем, жак сазызем пәдембех-пәдембех рибек туынса гайреш. Хам мен туныне хам пәлмезір, Эбі варт шаврындымда алық патнелле чәттіресе сехірлензе утрым. Алыға хупсанах юры чарынныне илтрім. Вара темрен хараса барман еннелле виргендем. Яри давра сәм теттім болса кайры, чәрене темскер хыттын ыраттарса пачардаса илче. Каяла килнешіре пүртре шуды шукчы. Азырғанза чүреже уменчен ирдірім. Лида пилеменче чендерле каррибидер, шурым бәлге курынса бек туенче, тебір хут пахма хыяймарым. Щук, мана туенче кына пулмалла. Ашта жүретінес, пашылдаса ытры пиче. Атесым зипе кичеммен шығыртарза жібіратчы. Ништа да, теремде хывыртырақ бек тумадырашырым. Пичечен мере анчах вырцан-вырцан тұрсаларчы шырбықпа пирус хыбашласа тупре. Туртмасыны, туртманыне пілетіргачах егілдесе ыйтры был. Пужар кыларадынак, хытырсадыга шынче епына анчах чынмерім. Пиче шырбық чыртсе хойделін шыппын кулса илчі. Тебіргун ирех бірмана тұқса кайрымыр. Кашкине келсен апат ширемірде әпет юрех аслық шине хабарса выртырым лиді унчен хипекех шымылда вашваш ваш юречі, шавыман чірене пушшех темлі канцерду емшеклері. Анчах иртне та сағал жибірнебе, тада көнебе ішлесе ывынныскер, эбе вырсанах шивырза Ирхине мана темскер хыттын шадырдатны баратса яжы. Вырманда асла дилле шумыр Аттебе пиче асла херринче табак турсалар Абат шизен эбілідізен шкафенчен пәркеве журнал илдемде кардун шүрджі умне дұқсалардым. Шумыр шаплақ чашлаттарса шыват, аслади гына хуллендерек дедед. Пүрт нигесі айынче типі, шумыр пірреде Әбі Эбі шинеларса журнал буламатытындым. Анланы анланмеех виштывады страница буланычы, кешнялық ушылны илдінчі. Кужа темшін шаплақ журнал страницы шинчен ха. Чыш-чыш шумыр айынче кенеге буласалар адыри, илтримебе лида сассине шумрақ, унын пәчік урисемпе плащ аргине курдым. Эпі састыдын заларныне малданақ сиссе, чынме хырарым, ним дума аптыраныбе журнал страницысене ушкаласа илдім. Мәнлеға есір мана вырында мәстер ыйтрәлі де юлашкинчен, е эпі концерледі бі, эпі сақ хіргенере құшсалардым. Ларырақ, вал плащ аргесене пүштарса ман шуммаларжы. Сазардық вырманда хевел чудатса ячы. Сывлашра чір кемелбек тумламсем елдырдатрыш, аслади аякра кімсірдетірі. Ағы шумырда чарынжы, хавасын калар манада хаваслан туйынса кайрре, ешіл вырман жіне, хевеліс чутинче шаплақ елдырдадаган шулдыра тумламсем жіне хепірдесе бұқырым. Вірманда кайыксем чывілдеде бұшларыш. Шумар, шумар, шумар, шумар, юрлаза лида, Ундан сасардык ман енне жаврынчы. Адер ширлататма каятпыр, тері вăл кучне шиштерсе. Пирен эше каймалла пулать пуль. Епсілі инчеде илзе қаймастып. Шивықрақ пірбірін бұр, хымла жірлі хутте витребек тат. Лиді ташта шилнигей кәчеде самантрах ондан пәчі күнді кетсат ұқры. Варайы бір варманалла кірсе қайрымыр. Шул икшір-вишшір ұдымбек кайсан, лиды айкіне бірінші. Чазақ, чергуші даран еп-ебе болса, пірбәчік ұшланға тұқырымыр ак шитрімірде терелиді манденне шабрынса. Куна кантрашка хұртны деші. Элек шаранбалли юри хаварны дед. Пағар мэнчухлі шырла, кыдартрыбал вәлдіренлі худышлы шырла аврисем шине. Ширлы пурши бараунда, чимха кашт шаларах керер, вал ебенесрен харамасырақ шырла аври ышне кірсе гайры. Унғышын асырханса кедем. Ширлы эбе каланы бегех, сағал бүлчі. Татса бідерне, терелиді, шырласыне пірерін пірерін күндіға ярса. Эбі алысыне темеше хутта бе, чіпіттерзе бідердім, бізем вірі жуба бек, сұрылдада бұшларыш, эбір чазақ кайла тухрымыр. Их терелиді, хойын пілік таран дачкам ебенне шүхе плаш аргине пүрне бішісен бешілса. Ундан манчине пăхрде ахылдатса кулса ячче. Ышта шиван сагайне сир. Хывыр ыштан загайныха. Бұл тада хыттынрах кулса ячче. Ну и ширен мрде жирла. Тран иченей. Ан шиленеренде хам хамдатыне барадып. Бұл кундыкне чалыштарса кыдартры. Ав мен татнып, Ага илер. Эбі илешін булмарым, Илер ату деп, Эбе бара алла унденне досрым, Лида сазардыға қытсады Мән дұса ғуны есір. Хұраса ғитрі бұл, яс мүкбек хабаланса дұхын Алла пүрнебе садыркаласа бұқры. Үрададі, шүк, суядыр. Епні ғышанда сугіза ғурман. Каллех суядыр. Мән жын, мән жын аплагаладыр. Күрендімебі, мән десен суядыр. Шаплах шишсе калары бұл. Унын пичі шинче шуды тумламсем йылдырдат садырачыш. Ебенне шишін пір пайырги шүйе чен шамки шинелле шузаннычы. Выл манчине пір саман темле пысык ябала калас пек ундан кетмен жерден шапла ыйдыры. Калырха, мән жінезір гілін кына шавынбек юратмасыр бара. Мен біргі, ара кашине онай итлесшінде бұл да манын пит сазардық бұд пек пәжірзек айдыне тұйрымеп, анчах хам самандырақ шапла қалаза худым. Шук, эбі глинкына юрададып, анчах эзір юрланы келешмері мана. Шаванба тұқса қайрымда. Чынағы, мансымақ сенчен шал тәлінзе күш харжи сене хыбарца илчелиді. Шапла чынақ қаладып. Анчах маншинчен Консерваторийри профессорзем пачахта урыхлашы шешке. Білмесіп, ман көмала каймаре. Хам мен шапла хам да білмеремеп. Мана аванмар дуйынса кайры. Лиды жіне пахрымда унын пичі шинче темле варттан кулы сатыныне асырхарым, Көшісем де шавынбегех варттан кулса бұхачыш. Эбі бара она шапла каларым. Эзір ан лиді. Эп хакпани сиреншін немедя тымас был. Ун бірінне эп сирден пір ябала идашынчы. Мінде ябала, эзір мана пианино ба калама пір-пір юры бірент міржі. Пианино ба? Теленчі был. Анжақ эзір нотызым білмесіршкеға. Эзір нотызыр бірендер. Лиді пүшне сулгаласа Темен, Темін, пулдарайып жиеп. Эзір тыдын забығыр. Эп балалайкы лайық қаладып кубыспада нұртлаттарға ладып. Мінех, хатланзабық майюрат. Эшлеме халі хаймасыр ветха, тип мезір каймасыр бұл, «Атла бұлзан басқар. Эбір кардун еннелі утрымыр. Пюрдегірзен лиді урық тумдирді ғынзат ұқриде пианино умнеларчы. Мән вірендес хаманзире, ыйтрывал пианино биттіне ұшса, вальсем ебір бұл, эзір шамалдарахине вірендер. Вăл пюрнесемпе клавишсемдырых сыдыргаласа илчче. Тен Чайковскийренмменн те пулин, пәчік ағышсен ташшине біледірі? Біледіп, радиоба темешеде итлене, пирен ялада радио кәртірішхал, иртне эрнерешеш жеш Апла шавна тытын сабыхар, малдан хам каласа барадып, эзир итлесе тұрар. Бұл пианино калама Эбе унын аллысемшине күш сиктермесір бұқырым. Кулышларақ та сазыба мар, халхабай итлесе мар, кушпа пықса бірені пекрех булса дұқры, ман шабын жүхне. Лиды кыдартны пірреміш кәбе пәжік ағышсен таши кәббіне. Палах шымылында таруғақ бұлмары ғайынды көеш маншын. анжақ ебі, тубада, лиды қаланадырық пулдарулы ачақ бұлдым бұлмалла бір шүр сегет самай лайхын пандырдаттарма бірінсе житрім шаккіп Матур, пулдарадыр, тереледі юлашкинчен мана. Сазы туеме деген сымақ берін профессибе ішлеген зенчілхінче. Бұд шав сазы туеме аван адаланны сирен. Тен есір юрламада бұлдарадыр. Мана күшрам тенгерзе бұқыры бұл. Шук теремебі, хама мұқтан ешін имензе. Эбі хам юрламасып, анчақ музыкана пиде юратадып. Вырмана шавгун мінлет уйымба хавхаланса утмене халде паянхи пеге хастывадыпха. Халхара күнепех пір илемлі кәві янырасатычы, хамын каламада жүк хыватлын вай хурса ішлес келчі. Алара бычкы мән каш пуличенех шамаллан выляре, шивче бурды да евыш туражызене лайық качшлаттара качшлаттара касре. Тада иге кундан киле каятпыр, тере атте. Манын шырем бара кырдах сиксейлчі. Кашкине эбі пачах та шивыраймарым. Аттебе пиче шивырса кайсан, аслык шинчен андымда вырманта мән үбіні ченех утса жүрерім. Кашки шыплықра ки кивелні хыр перенесене шытырт-шытырт тударса жиетчіш. Шавынбегех манын чырене де йывыр-йывыр шуғышсем азаплын ике кун. хышын мәнле булать бара, кайран мән булать. Шак ыйту шинче кына ман шухыш, шак ыйту кына буша каныш памаре. Малалла мәнле пулмалдыне эпэ пілмерім. Лидына хамын юраду шинчен калама пулдарасы бірге шуқышлаймарым. Куманшын айванда шавдері хаюзыр ачашын, шутшандалықра пулма пулдарайман ябалабегех туйынны. Тада иге күн пурындымыр варманда, иге күн асапландым ебі. Хам лиді умне күрінмада, унба калашымада Ялана херезе айкинелле пыхаттым. Манын шухышсене бұл ансистер детем. Шерле вара, манлырын сәм варманшы, юлдашым чәмзір тінчетчі. Никампа калашмазыр шүленепе туда херрисем типсе гаячеш. Пұшыра темле шуғышта патранать. Хам шутпа деді вадып. Ағы епі күнда аякран лиды жүрежі шіне пықсадырадып, бұл туға сине кедедіп. Сазардық жүреже умінже мәлге ағы шпек күрінза гаят. епі сисмесрех ун патнелле ұтмадыдынадып, анчақ шуры ағы шкаллех күрінмей булад. Эбі пұжа ұзадып анжақтармәскер ку. Кам еребен кешнялыга алыға ұшса, бүрт умне тұқсадырат. Бұл сазардық бәттен-бәттен манненнелі ұтмадыдынат, әбі хиреш ұтқынадып. Лида, деді бебі, оның умінче қытсадырса, бұл пылғанзада пілінзесі влад, ман жіне бұдан бұғад. Эпічі таймастып, она хәрюллен шадырлазады дадып та, сымақ чынме памасыр, вутлы шулымлы сымақ сем каладып, он хулы хулезене, питне кывар бек туда тывадып. Бұл юлашкин жен, ман шавара ачашын бе хуплать. Шыплан, немінде ангала, дед бұл пужа анраца минредеген сазыба. Немінде ангала, эпі сана унсырда анланадып, піледеп, йывыр сана йывыр. Шамракта ытла юзыр пулнебе эзы хунник шанда калайман пулытын. Эбәк хамақ тухрым. Турыжым, мендери хаюзыр егедес, мендери хаюзыр. Лида, ах, Лида, чунам, Әбі сана юратады бітха, мінле пурнас ман Анчах Анчахта Лида эбі мінле ни білмест. Бұл ман шинчен пачах та шутламазыр тутлы ыйхыпа жевырать. Эпіте ак вырманда сывылым ашса пәтченек деп Шүресен шүресен ывынса шидедеп те каллех аслык шине хабарса вырдады. Анжақ бұртсан да, тұрсан да, пурбірех маншын асап. Кайна чухне эпе унпатенче юлашки хут пәчік агышсен ташшине каларым. Вăл ман çумрах аллине пианино çине хурсатырачче, эпе мменнле каланине итлетчче. Пиде лайых, эсир манын пултаруллы вренеген пултыр, тере был эпе калама чарынсан. Атесем лашана урама кыларнă Лида ашшы візембесі булашса хавасын калачачче. Эбе Лиді жіне юлашки хутпақса үлдімде тухма қадырлендім. Ну, сывы бұлыр, тері бұл ебашын кулса. Сывы бұлыр, бе күшпа жеш. Әмірлігек сывы бұлыр. Бұл ман жіне сазардық темле чыр бақса илчі. Күш шывлана пүшланыне асырғары бұлас. әбі бара хывыртырақ алықран тұқырым. Ман юлдаш калама чарынчы. Ерепен уражне тачыте уже чурече патне бычы. Баргаш елі чурече каррисене хускаткалары, унын шүш пәрчисембе пыляре. Тебір самантран балкаллех хой вырынне вырнашса малалла Шавын Шавынғышын килде мана пір вăхыт хуши нимменнде интересендермері, бұрныш пәдембек телек пек туйыначы. Эрне ытла чән месір жүрені біргі, манын сазы елдақ пәцеларнычы, Сынсабад хен чирбе чирлене чухне химайлақчы. Мән жинжен жуғышланы епе унчухне, ынахал ұжымлын калаймып, анчах малалла дегех чатса бұрынма бұлдараймарым. Пәр хіне велосипед жинелардым да, кардун енне дұқса біштердім. Лида эбе пырас умен пәр пәргун маларах киренчен Тәбіргіне вара ебеде саплықлы киве чымадан етса, аслы жул жине тухрым. Манжаны шәне пурныш бұшланчы. Чырере яланах пәркеве янара сатрачы. Пәчек ағышсен таши. Умра яланах жин сынаречі. Манран аякра-аякра пурынаган хер сынаре. Анжақ эбенде хал хама малдан ебек чирлі дуймастым. Ялана хаваслы да темлі халичен пілмен леші мылчы. Шутшандалықри кашны ябалах, адыл хыме шымбылдатны был, ошыш ел ебіш курыга лапкын хумхатны, е тара шуды ұйық канле шусадухны, пурде, пурде манан шырере, илемлі кевеш еме журатны бекчі. Манын шав кебезене не жырза хурас келетчі. Эбі бара, институтра час часах роял умнеларса хам білеген бек алаттым. Пәчік, ағышсен ташшине. Он урлы чірере тывыл бек шекленсе кымыл туйыма лапландарма тырышатым. Шаплаебе хам сисмезрех, музыкаба шибахран да шибахрах туслашса быдым. Часақ хамыр хулари пәршамры композиторба паллашырым, Кашрен музыка училищине шүреме тыдындым да шәне тусем тупынчыш манын. Ялхужалық институтенче биші вренсен кайран теппибех музыка училищіне кушрымда она аннышлы пәдерсі дұқса кунда, консерватория келсекеде мағы. Пурде манра талант пурдеріш, она сая ямаламар дереш. Бұл калама чарынчы, анчах унын пичешінче шаплақ тарын шуғыш ере балырсадычы. Шавышухыш мен шинжен иккенне әбі лайық ұнландым. Бұл қойды бара әбі мін пілешін пулныне бегеғ, калавне шаплабішлері. Бұл әнді халі шем шемеллі жин бұлзадыны. Тахшан қойзен паденче ши күн хуши пурынны айбанда хаюзыр ачана пірреде пулин жи бұл. Кезе де жылшламасты бұн жинжен. анчақ пәлдір, күнда мен, мана қыштақ ялда бұрын тілгілчі де, шав кардуна шурана қайса келдім. Унда пачақ та ұрықла сынсапатшы, варман ғуралчы де ұрықетші. Сен азем ошы сене чүбік тұлдарыны түрлерен кайы келеткізем хускалмасыр пақсадырачыш, бүрт урайы шүп шаплытшы. Палламан шин булинде шәне варман хужи мана пірліхенбе пылба даричай іштерчі, күнді бұрны шинжен мән үйтміне қаласа бачы. эбі лидаба шырлана кайны ұшлангыра бұлдым. Бір үві шырла татса жирем. Нумай үйлі журальчы бұшыра, нумай шуғышлатарчы шак бұрын. Чыререн каллех бір илемлі кебе янраса тухре, пәчік ағышсен таши. Шаккеве маншын, бұл чилай жүх евірін хесе илет пулинде, яланлығақ, чи шебеште чи хақлы кеве булса үлжі. Міншіндезен, унба эбе шене шине тухны, тада бұлақ, манын хи юрату бұлны. Ағы мәншіненде рояль умнеларзан, ебе чи малдан хамсисмезірех шавкевбе бір жаврым қаладып.